Oi, parará, parará, parará, parará, parará, parará, oi, oi, parará, parará, parará, parará, parará, parará, oi, oi, parará, parará, parará, parará, parará, parará, oi, oi, parará, parará, parará, parará, parará, parará, oi, oi. Vai rebolando na pica, mulher, que a porra tá chegando. Vai rebolando na pica, mulher, que a porra tá chegando. Oi, tenta no pau desmalandro. Kick no pau malandro. Oi. Senta no pau malandro. Kick no pau malandro. Bala na agulha? Então vai. Engatilhe. Bom, bom, bom, bom, bom. Paparará, tararati, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Papararati, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Papararati, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Papararati, bom filha da puta. Vai, fica de quatro no meio, cada um que nós cutuca, cutuca, tuca. Fica de quatro no meio, cada um que nós cutuca, cutuca, tuca. Ela é piranha, ela é cachorra, ela é uma vagabunda. Agacha, malha chata, vai sobe, malha bunda. Agacha, malha chata, vai desce, malha bunda. Agacha, malha chata, vai sobe, mexe com Agacha, malha chata, vai sobe, mexe com a Bom, bom, bom, bom, pra parar, bom, bom, bom, bom, bom, bom, pra bom bom, bom, bom, bom, bom, paparanati bom, bom, bom, bom, bom, bom, paparanati bom. Engatilha é bongo da sequência de rajada. Engatilha é bongo da sequência de rajada. Ratatata, é só ratata na raba, ratatata. É só ratata na raba, ratatata. É só ratatá na raba, ratatá. É só ratatá na raba. Parará, parará, parará, parará, parará, parará. Oi, oi. Parará, parará, parará, parará, parará, parará. Oi, oi. Parará, parará, parará, parará, parará, parará. Oi, oi. Parará, parará, parará, parará, parará, parará. Oi, oi.